Այսօր Երևանում տեղի է ունեցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը։ Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհը պատրաստ կլինի մինչև հաջորդ տարվա սկիզբ։ Քննարկվել են բանակաշինության ընթացիկ խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Կայացել է հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Հայաստանի արտգործնախարարը Բեյրութում իր լիբանանցի գործընկերոջ հետ քննարկել է հայ-լիբանանյան հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Խաչմաչում անցկացվել հուշ ցերեկույթ նվիրված Արցախյան ազատամարտի նվիրյալին։ Այսօր կայացել է ադրբեջանցի դիվերսանտների վճռաբեկության կարգով դատական նիստը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ընդունելությունների տանը տեղի ունեցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 24-րդ նիստը։ Այն վարել է խորհրդի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Օրակարգը հաստատելուց եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով 2014 թվականին կատարված աշխատանքների մասին պատմող հաշվետու ֆիլմը դիտելուց հետո Հոգաբարձուների խորհուրդն անցել է օրակարգի հարցերի քննարկմանը, որի շրջանակներում Արավ Արթանյանին 2015 թվականի մայիսի 27-ից 3 տարի ժամկետով հաստատել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնում։ Գործադիր տնօրենը ներկայացրել է հիմնադիր հիմնադրամի գործադիր վարչության հաշվետվությունը 2014 թվականին կատարած աշխատանքների մասին։ Խորհուրդն ընդունել է հաշվետվությունը՝ ի գիտություն ընդունելով Վերստուգի չանձնաշողովի զեկույցը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մարաթոն 2015-ի նպատակաուղղվածության հարցի մասին զեկուցել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նա առաջարկել է հերոստամարաթոն 2015-ի ծրագրում ներառել նաև Արցախում 5 անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքներին բնակելի տներով ապահովելու ծրագիրը, այն կարևոր համարելով բազմազավակ ընտանիքների սոցիալ-կենցաղային պայմանների եւ ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման տեսանկյունից։ Առաջարկն ընդունվել է եւ ընդգրկվել 2015 թվականի հերոստամարաթոնի ծրագրի մեջ։ Ներկայացված հաշվետվության եւ հնչած առաջարկությունների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է իր նկատառումները։ Ամերիկահայ բարերար Անդրանիկ Բաղդասարյանը 900 հազար ամերիկյան դոլար է տրամադրել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Այս մասին այսօր Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի եւ տեղական մարմինների 24-րդ համատեղ նիստի ժամանակ հայտարարել է հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահ հիմնադրամի նվիրատու բարերար կոչումով ապարգևատրել է ամերիկահայ բարերարին։ Վարդենից Մարտակերտ ավտոճանապարհը պատրաստ կլինի մինչև հաջորդ տարվա սկիզբ։ Այս մասին այսօր Հայաստան համայնական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի եւ տեղական մարմինների 24-րդ համատեղ նիստից առաջ լրագրողների հետ զրույցում ասել է հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը։ Նրա խոսքով ճանապարհի հողային աշխատանքներն արդեն ավարտվել են։ Հայաստանի կողմից ասֆալտապատումն արվել է։ Ճանապարհի մնացած հատվածի ասֆալտապատումը կավարտվի ամենաուշը հաջորդ տարվա սկզբին, ասել է Արավարթանյանը, հավելելով, որ ֆինանսական միջոցները բավարար են ճանապարհի կառուցումն ավարտելու համար։ Լրագրողների հարցին թե ինչ նոր ծրագրեր է պատրաստվում իրականացնել հիմնադրամը, գործադիր տնօրենը նշեց, որ նոր ծրագիրը ներկայացվելու է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից։ Մայիսի 26-ին տեղի ունեցել Արցախի զինված ուժերի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված միավորումներից մեկում օրերս անցկացված տեսչական ստուգումների արդյունքների ամփոփմանը նվիրված խորհրդակցություն։ Անդրադառնալով հայկական երկու հանրապետությունների զինված ուժերի միջև արկա փոխհամագործակցության եւ փորձի փոխանակման շրջանակում անցկացված տեսչական ստուգումների արդյունքներին, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր ռազմական տեսուչ գեներալ գնդապետ Միքայել Հարությունյանը բարձր է գնահատել նման միջոցառումների կազմակերպման անհրաժեշտությունը, ինչպես Արցախի, այնպես էլ համահայկական պաշտպանունակության բարձրացման գործում։ Խոսելով բուն միջոցառման եւ դրա արդյունքների մասին, գլխավոր ռազմական տեսուչն իր կողմնակությունն է հայտնել ստուգման ենթարկված միավորման զորամասերի եւ բոլոր օղակների ստորաբաժանումների մարտական, բարոյահոգեբանական եւ տեխնիկական պատրաստվածության վերաբերյալ, ընդգծելով, որ միավորումը պատրաստ է լրիվ ցավալով կատարելու իր արժեվ դրված ցանկացած մարտական խնդիր։ Վերջում կատարված աշխատանքի համար տեսչական խմբին ուղղված շնորհակալական խոսքով հանդես է եկել ԼՂՀ պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի Պաշտպանության բանակի մամլոյցարայությունից, նույն օրը Պաշտպանության բանակի հրամկազմի, շտաբի բաժինների եւ ծառայությունների պետերի, միավորումների, զորամասերի եւ առանձին ստորաբաժանումների հրամանատարների մասնակցությամբ Մարտակերտ քաղաքում տեղի է ունեցել ծառայողական խորհրդակցություն, որը վարում էր Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը։ Խորհրդակցությանը քննարկվել են բանակաշինության ընթացիկ խնդիրներին վերաբերող հարցեր, Հանրապետության ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հատկապես կարևորել է 2015 թվականին բանակային տարվա առաջին կիսամյակի ավարտական փուլում նախատեսվող գործընթացների անթերի իրականացման անհրաժեշտությունը խոսել միավորումներում եւ զորամասերում սպասվող հսկողական ստուգումների, զորացրման եւ զորակոչի նախապատրաստման ու դրանց նպատակային կազմակերպման մասին։ Խորհրդակցության վերջում բանակի հրամանատարը ներկաներին տվել է համապատասխան ցուցումներ եւ հրահանգներ։ Այսօր կայացել է հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի հերթական նիստին այսօր քննարկվել են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտի հարցեր եւ Վիկտորիա Սամանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից ստացված դիմումը ռադիոկապի թույլտվության լիցենզիան դադարեցնելու վերաբերյալ։ Քանի որ ընկերությունը դադարեցնում է ուղևորափոխադրումները տաքսի ծառայության ոլորտում, Հանձնաժողովի նիստին քննարկվել են նաև 3 ապրանքատեսակի հնդկաձավարի, կարակի ու շաքարավազի շուկայում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները, որ ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Սամվել Գրիգորյանը։ Ինչպես տեղեկացրել է զեկուցողը, հանրապետություն 2014 թվականին հնդկաձավարի ներմուծել 255 տնտեսվարող սուբյեկտ։ Ներմուծման ընդհանուր ծավալը կազմել է 152456.4 կիլոգրամ 71 միլիոն 290.8 հազար դրամ արժողությամբ։ Ներմուծման ծավալներով առաջատար են Կապիտալ Փակբաժնետիրական ընկերությունը ներմուծման ծավալը կազմել է 13758.4 կիլոգրամ։ Զբաղեցնում է շուկայի ներմուծման ընդհանուր ծավալի 9%-ը։ Ակյան Սահմանափակ պատասխանությամբ ընկերությունը ներմուծման ծավալը կազմել է 12800 կիլոգրամ։ Զբաղեցնում է շուկայի ներմուծման ընդհանուր ծավալի 8.4%-ը եւ Ավանեսյան Նարեկ Անադյան արկատերը ներմուսման ծավալը կազմել է 11950 կիլոգրամ։ Զբաղեցնում է շուկայի ներմուսման ընդհանուր ծավալի 7.8%-ը։ Երեք ընկերությունները միասին ներմուծել են շուկայի ընդհանուր ծավալի 25.2%-ը։ Այս ապրանքատեսակում գերիշխող տնտեսվարող սուբյեկտներ չկան։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետություն շաքարավազ են ներմուծել 296 տնտեսվարող սուբյեկտ ընդհանուր ծավալը 2 միլիոն 305.000 կիլոգրամ, մոտ 807 միլիոն դրամի արժողությամբ։ Ի դեպ, ընդհանուր ծավալի 46.3%-ը ներմուծել են 3 Արավե, Կապիտալ եւ Օկեան ընկերությունները։ Ներմուծման ծավալներով առաջատար են Արավե սահմանափակ պատասխանությամբ ընկերությունը ներմուծման ծավալը կազմել է 446200 կիլոգրամ զարգացնում է շուկայի ներմուծման ընդհանուր ծավալի 19.4%-ը։ Կապիտալ փակbaşնի տեական ընկերությունը ներմուծման ծավալը կազմել է 367450 կիլոգրամ, զբաղեցնում է շուկայի ներմուծման ընդհանուր ծավալի 15.3%-ը։ Եվ Ակյան համապատասխանապակ պատասխանությամբ ընկերությունը ներմուծման ծավալը կազմել է 253220 կիլոգրամ, զբաղեցնում է շուկայի ներմուծման ընդհանուր ծավալի 11%։ Ինչ վերաբերում է Կարաքիր շուկային, ապա այստեղ ներմուծման քանակն ավելի քիչ է եղել, քան մյուս երկու ապրանքատեսակում։ 211 տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից Արցախ է ներմուծվել 273 միլիոն դրամի չափով Կարաք, 21 միլիոն դրամի չափով Կարաք արտադրվել է տեղում։ Արցախկաց եւ Արաշնեք փակ բաժնետական ընկերությունների կողմից արտադրվել է 6777.1 կիլոգրամ կարակ, 21 միլիոն 394.8 հազար դրամ արժողությամբ։ Ինչ վերաբերում է Կարաքի իրացման շուկայում առաջատար ընկերություններին, ապա պատկերը հետևյալն է։ Դանիելյան Star Սավափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը ձեռագրման ծավալը կազմել է 68 միլիոն 665.9 հազար դրամ արժողությամբ կարակ, զբաղեցնում է շուկայի ձեռագրման ընդհանուր ծավալի 23.3%-ը։ Դանիել Ալեքսեյ Անադյան արկատերը ձերբերման ծավալը կազմել է 38 միլիոն 726.6 հազար դրամ արժողությամբ կարակ։ Զբաղեցնում է շուկայի ձերբերման ընդհանուր ծավալի 13.2%-ը։ Երբ կապիտալ փակ բաժնետիրական ընկերությունը ձերբերման ծավալը կազմել է 24 միլիոն 133.6 հազար դրամ արժողությամբ կարակ, զբաղեցնում է շուկայի ձերբերման ընդհանուր ծավալի 8.2%-ը։ Շուկայում մասնակից նշված 3 ընկերությունների բաժինները միասին կազմում են շուկայի ձեռքբերման ընդհանուր ծավալի 44.7%-ը։ Այս ապրանքատեսակի շուկայում նույնպես գերիշխող դիրքեր ունեցող ընկերություններ չկան։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն իր լիբանանցի գործընկերոջ Ջեբրան Բասիրի հրավերով պաշտոնական այցով գտնվում է Լիբանանում։ Նա հանդիպել է այդ երկրի վարչապետ Թամամ Սալամի հետ։ Էդվարդ Նալբանդյանը վարչապետ Սալամին է ներկայացրել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, Արցախյան հիմնախնդրի խաղաղանգուցալուծման ուղղությամբ Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից գործադրվող ջանքերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը չի բացառում, որ հանրապետությունը կարող է միանալ Եվրասիական տնտեսական միությանը, սակայն ոչ շուտ, քան կլուծվի Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Հայաստանի կողմից օկուպացված տարածքները թույլ չեն տալիս Հայաստանի հետ նույն միության անդամ լինել։ Եթե Հայաստանը դուրս բերի իր զորքերը, եթե բացվեն սահմանները, եթե կարգավորվի իրավիճակը, եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տնտեսական բաղադրիչ լինի, ով գիտի թե ինչ կարող է կատարվել վաղը, ասել է Մամեդիարովը։ Նախարարը ընդգծել է, որ Բաքուն իր արտաքին քաղաքականությունը վարում է ելնելով ազգային շահերից։ Խաչմաչում կայացել է Արցախյան ազատամարտի նվիրյալ Շահեն Սարգսյանի ծննդյան 60-ամյակի նվիրված հուշ ցերեկույթ, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ասկերանի շրջանի Խաչմաչ գյուղում տեղի ունեցավ ազատամարտի հերոս հետմահու մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի արժանացած Շահեն Սարգսյանի 60-ամյակին նվիրված հուշ ցերեկույթը։ Ներկա էին մարտական ընկերները, համագյուղացիները, հարազատներ եւ զինվորականներ։ Ռազմահայրենասիրական ելույթներով հանդես եկան գյուղի դպրոցի սաները, ինչպես նաեւ 4-րդ պաշտպանական շրջանի ժամկետային զինծառայողները զինվորական նվագախմբի ուղեկցությամբ։ 1991 թվականին Շահենը կամավոր զինվորագրվել է գոյապայքարին, մասնակցել Կրկժանի, Խոջալույի ազատագրական մարտերին, այնուհետև որպես տանկիստ խնապատի պաշտպանությանը։ Շուշիի ազատագրման ժամանակ Բերթաքաղաքի մատույցներում խփվում է նրա տանկը, ինչի արդյունքում տանկի անձնակազմից զոհվում են մեխանիկ Աշոտ Ավանեսյանը եւ նշանառու Շահեն Սարգսյանը։ Տանկն այսօր կանգնած է Շուշիի մատույցներում որպես հուշարձան։ Ճակատագրական էր 1992 թվականի մայիսի 8-9-ին հայկական զինված ուժերի փայլատակումը Շուշի քաղաքի ազատագրման գործողության ժամանակ։ Ասկերանցիները հիմնականում ընդգրկված էին լեգենդար հրամանատար Արշավիր Ղարամյանի գումարտակում եւ վերահսկում էին Քիրսասարի շշռանի ուղությունները։ Նրանց անվեհեր սխրանքի եւ ինքնամոռաց պայքարի շնորհիվ վերականգնվեց պատմական արդարությունը։ Մայիսի 9-ին թշնամուց իսպառ մաքրված Շուշին իր իսկական տիրոջ ձեռքերում էր։ Շահեն Սարգսյանի անունը կրող գյուղի դպրոցի տնորեն Սերոբ Մնացականյանը պատմում է. Շահենը որպես եւ մեր ընկեր, եւ բարեկամ, եւ համագյուղացի շատ մեծ հոգով օժտված, շատ նվիրված անznավորություն, քանի որ Շահենի հայրը 41-45 թվականի հայրենակամեծ պատերազմում մասնակցել է Ռայստագի վրա խորհրդային պետության հաղթանակի դրոշի հետ բարձրացման արարողությանը։ Իրեն նպատակներ, որ เป զի հաղթանակի դրոշը բարձրացնել։ Այս միջոցառումն էլ կազմակերպել ենք դպրոց եւ բանակապի շրջանակներում։ Կարծում եմ, այս տարվա ամենամեծ դաստիարակության դասը հենց այս միջոցառումն է՝ Շահեն Սարգսյանի ծննդյան 60-ամյակի արարողությունը։ Մարտական ընկերները չեն կարողանում թաքցնել հուզմունքը։ Նրանք համոզված են, քաջորդիների սխրանքները երբեք չեն մոռացվում, նրանց անունները հավերժ կմնան սերունդների հիշողության մեջ։ Շահեն Սարգսյանն այն անհատներից է, ում նվիրումի սկզբունքայնության պատասխանատվության շնորհիվ կարողացան հաղթել ճշնամուն։ Դիրքերում կայանած միշտ ասում եմ, ուզում եմ ես տանկիստ լինեմ։ Կրկժանի մարտական գործողություններից հետո, հաղթանակից հետո իրս տանը նստած նշում ենք, ասեց, որ ես տանկիստ եմ ուզում լինել։ Մեր մոտից գնաց տանկային վաշտ։ Շոշի մտնելուց գիտեինք, որ իր տանկն է, առաջինը գալու։ Շահենի երազանքն էր Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու գմբեթից ծածանել հայոց երագույնը։ Նրա երազանքը կատարվեց, իսկ դրոշը նրա փոխարեն ծածանեցին մարտական ընկերները։ Աննա Ղուկասյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Ստեփանակերտում Արցախի Գերագույն դատարանում սկսվել է անցած տարվա հուլիսին Շահումյանի շրջանով պետական սահմանն անցած ապուրինաբար հատած ադրբեջանական հետախուզական դիվերսիոն խմբի երկու անդամների Դիլհամ Ասկերովի եւ Շահբազ Կուլիևի վճռաբեկության կարգով դատական նիստը, որը վարում էին դատավորներ Արսեն Հայրապետյանը եւ Գայանե Հայրապետյանը Վոլոդիա Հովսեփյանի նախագահությամբ։ Նիստի ընթացքում Ասկերովը եւ Գուլիևը ներկայացնելով իրենց բողոքները, մասնավորապես նշել են, որ համաձայն չեն նախորդ դատական ատյաների կայացրած որոշման հետ, քանի որ նրանց պնդմամբ Ղարաբաղի-ադրբեջանական սահմանը հատելիս իրենք չեն գիտակցել, որ այն անում են ապօրինաբար, լրտեսություն չեն կատարել եւ սպանության մեջ իրենց մեղավոր չեն ճանաչում։ Երկու դատապարտյալներն են նշել են, որ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների հետ ոչ մի կապ չեն ունեցել։ Ասկերովը շղթել է նաև իր մեղավորությունը սպանված պատանու Սմբատ Սականյանի գրպանից գումար հապշտակելու մասով։ Իր հերթին pedagogan մեղադրող դատախազ Կարեն Գաբրելյանը հարցեր ուղղելով ամբաստանյալներին եւ ներկայացնելով դատավարությանը վերաբերող փաստարկներ, խնդրել է Գերագույն դատարանին չբեկանել վերաքննիչ դատարանի վճիռը։ Մարզասերների համար Բաքվում կայանալիք առաջին եվրոպական խաղերին Հայաստանը կմասնակցի 25 մարզիկներով։ Այս մասին ասել է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը։ Թե անվտանգության թե կազմակերպչական բոլոր խնդիրները լուծված են։ Մեր պատվիրակության առաջին խումբը մեկնելու է հունիսի 10-ին։ Պրոֆեսիոնալ բրանցքամարտի երկրորդ թեթևագույն քաշային կարգում աշխարհի նախկին բացարձակ չեմպիոն Վիգ Դարչինյանը պատրաստվում է արգենտինացի Խեսուս Կուելարի դեմ հանդիպմանը։ Հունիսի 6-ին ԱՄՆ-ում կայանալիք մենամարտում վիճարկվելու է կիսաթեթև քաշային կարգում WBA վարկածով չեմպիոնական գոտին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն օրվա երկրորդ կեսին, առանձին վայրերում կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 5-ից 10 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 18 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 16, ցերեկը 25-ից 29 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։ 102 եւ 3 FM հաճախականությամբ եթերաժամը շարունակում է Արցախի հանրային ռադիոն։ Մեր հերթական երաժշտական ընդմիջմանը երգում է Պարույր Գրիգորյանը։ հասկացնա մեզ երբեք էլ չի լքի նա եկել է որ մեր ցավը թին ամոքի նա դարձել է մեզ ընկեր ու մեր շիլակի սերևով սերևով դարձել է մեզ համար մի կարան նա թողել է մեզանից մի մեծ ավերա մեզ տարել Գիշերը որ գալիս է լուր ու մեզ սպասում Այդ պահին նա ոչ ոքի ու ոչինչ չի ասում Պարզապես նա ոչ մի բան ու ոչինչ չի լսում Նա բացում է սիրտեր դուրն ու կորում նեցում Սերնա, սերնա ստիպում է մեզ աներ, աներ